Muhammedin alayhi salatu wa salam mbi shokët e tij besnikë mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata që të ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit vazhdojna me lejen e Allahut subhanahu wa taala në jetëshkrimin dhe historien e zotëriut dhe më të mirit të pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ku i mbajtëm dikun tri ligjërata në këtë histori të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke filluar nga rëndësia e mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj gjendja e botës para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku mbizotronin dy perandoritë më të mëdha të asaj kohe, perandoria romake dhe ajo persiane, pastaj e veçuam një ligjëratë në gjendjen e arabëve ngase prej tyre është nxjerr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe prej tyre është dërguar alaihi salatu wasalam se cila ka qenë gjendja e arabëve para ardhjes së pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe këtë kjo parathanje rëndësia e kësaj parathanje ishte në ata se kur njeriu e shef zullumin dhe errësirën para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e shikon anën tjetër, faqen tjetër të historisë, pas ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë e ndjen dhe e shef madhërinë e dërgimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mëshirën e madhe të Allahut tabaraka wa taala në dërgimin e tina alaihi salatu wa salam. Dhe në fund e përmendëm emrin e plotë, emrin e plotë, deri tek babgjyshi i fundit, i cili quhet Adnan dhe ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu e mëshiroftë, se pas Adnanit nuk dihet kush është prej babgjyshave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirëpo është e njohur se Adnani është prej nipave të Ismailit alaihi salatu wassalam. mundi dhe e sfidoi dhe e shkatërroi nga ana e tij, pa u përzi njerëzit fare. Dhe ai vit është quajtur viti i elefantit, për shkak se ky kryetar i Jemenit ka ardh me me elefanta. Kështu që me pajtimin e krejt dijetarëve pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lind në këtë vit. Me pajtimin e krejt dijetarëve. Jashtë kësaj ka ka polemikë. Pastaj, në fjalën e shumicës së dijetarëve, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lind në ditën e hanë. Ditën e hanë ka lind pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj kanë polemizue se cila ditë prej muajit Rabiul Awwal ka qenë dita e lindjes së tij alayhi salatu wassalam, disa kanë thënë dita e 9 e muajit Rabiul Awwal, kanë thënë dita e 8 kanë thonë e dhejt, e njëmdhejt, e dymdhejta, që që mes këtyre ditve ka lindë pejgamberi, alejhi salatu ve selam, sa i përket vitit, me të cilët numrohet tek neve, përputhet viti 571, me këtë vitin ku jemi sot 2015, në vitin 571, ka lindë pejgamberi, alejhi salatu ve selam, ku përputhet me, me mujin, april, dikun 20 apo 22, April ka lind zotëriu i pejgamberëve Muhamedi alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej mirësive më të mdhoja të njerëzimit. Ai i cili e lexon historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e shfleton jetëshkrimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e studion mirë dhe hulumton gjendjet e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe ndryshimet dhe reformat e mdhoja që ai i ka ba në njerëzim, e shef se ky e ka meritu me qenë zotriu i pejgamberëve alayhi salatu vesselam dhe siç ka cilësu Allahu tebareke ve teala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dhe nuk të kemi dërguar ty tjetër përveç se mëshirë për botat, përveç se mëshirë për botrat dhe rend për botat. Kur ka lind pejgamberi alayhi salatu wassalam para se me lind babi i tij Abdullahi ka vdek duke qenë bashkëshortja e tijna shtatzon. Ka ndrru jetë. Abdullahi i biri i Abdul Muttalibit ka vdek dhe s'e ka prit lindjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe disa dijetarë kanë thanë sepse Allahu xhel-le ve ala ja ka marrë jetën menjëherë Abdullahit që mos menojnë njerëzit që pejgamberi alayhi salatu wasalam kur të filloje me me pejgamberinë e tij mos mendojnë se është e lip ndonjë autoritet apo ndonjë famë. Pse? Sepse familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka pas autoritet lart te kurejshët. Abdul Muttalibi a konë shumë i respektum dhe a konë zotëria i kurejshve dhe a konë ai i cili u kujdes për, për Mekën dhe për Qabën e Allahu xhel-le ve ala dhe për me mohu këta ai ka lind jetim ai ka lind jetim dhe ka lind nga nana e cila quhet Amine Edhe ajo ka vdek mas 6 viteve pasi është rritë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe nuk ka qenë prej besimtareve. Po ka qenë prej jobesimtareve dhe ka vdek në shirk, ashtu siç kanë ardhë shumë hadithe nga pejgamberi aleyhi salatu ve selam. Në traditat e arabëve, kur ka lind një foshnje, ka qenë traditë që ata menjëherë t'ja gjejnë një mëndeshë. Mëndeshë është gjidhanëse. Me ja gjetë një gruje e cila jep gjinë. Dhe e kanë lipë këtë gjidhanëse me qenë e fuqishme, edhe me qenë e pastër, Dhe me qenë dikun kah shkretina. Me qenë dikun ka shkretira. Dhe kemi përmendë atje te virtytet e arabëve se ata kanë kqyrë fmijët mi bo të fuqishëm, të guximshëm dhe me u pastru gjuhën. Me e folë gjuhën arabe të kullume. Dhe kjo nuk ka pas mundësi pos nëse e lajnë me nejtë me arabë Kristal, e ata kanë qenë nëpër shkretina. Andaj, Allahu tebareke ve teala, e ka bo pejgamberin sallallahu alejhi ve selem, njeriun i cili e zotron gjuhën arabe mas mirti. Mas mirti. Dhe për këta Allahu xhele ve ala, i ka vendos disa shkaqe. Ka qenë një gruje e cila është qujt Halime. Halime e Saadije. Ka qenë nga fisi Saad ibn Ebu Bekr. Saad ibn Bekr. Dhe kjo gruje ka qenë shumë e dobët dhe e zaift dhe fukara. Burri i vet ka qenë El Harith. El Harith dhe kanë qenë familje e fukarave. Këta kanë jetu dikun jashtë Mekës. Dhe janë udhëtue për në Mekë me një, një grup të grave për me shku me gjetë fmi dhe me i dhonë gji. Dhe janë çuditë njerëzit pse kjo Halimja vjen kur as s'ka gji, as nuk është e fuqishme, si ka mundësi. Se gjinën e kanë dhonë me pare. I kanë dhonë gji edhe kanë morë pare. Kanë ardh një grup i grave dhe i është paraqit pejgamberi a.s. gjithë këtyre grave. Dhe asnjana s'e ka pranu pejgamberin alaihi salatu wassalam. Kjo ka qenë me caktimin e Allahut tebareke ve teala. Pse s'e kanë pranue? Se kanë thonë ky ky foshnje s'ka bab. Kush na pagun neve? Nana vetë s'ka mundësi me na pagujt, kështu që e kanë refuzu të gjitha. Dhe e kanë morë të gjithë foshnje tjera. Kjo Halimja ka met e fundit. Dhe askush nuk i ka dhonë Halimës foshnje me i dhonë gji. Pse? Se e dobët. Kur janë shpërnda të gjitha, kjo është mërzit. Ka thanë, unë po shkoj po e marr at jetimin çka e refuzun të gjithë. A ai ka qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe ajo ia ka dhon nana e vet. Eminja ia ka dhon pejgamberin alayhi salatu wassalam, në këtë kohë nuk ka qenë pejgamber alayhi salatu wassalam. Dhe e merr dhe i tregon burrit të saj. Dhe i thotë e mora këtë jetimin. Nuk e di çka ka me ndodh, po e mora. Ndoshta Allahu xhele ve ala na jep bereqet me këta. E merr kët foshnjën zotriun e pejgamberëve Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe kjo e ka pas një foshnjë tjetër e cila me vite s'e ka lon me bo gjumë natën. Me vite s'e, s'e ka lon me bo gjumë natën. Dhe as që ka qenë kjo me me me gji të dobishëm. Kur e ka mor pejgamberin alayhi salatu wassalam, i është qetsu qetsu foshnja e saj dhe është bo Me gji të mirë, i ka dhonë gji shumë, dhe devet e sajna, dhe delet e sajna, janë mbush me qumësht pa fund, pa kufi. Dhe janë mahnit. Dhe ata gratë tjera thanë, kjo e murr ma të dobtin, kurse fitoi ma s'shumti. E murr ma të dobtin dhe fitoi ma s'shumti. Dhe u kthin tek veni i tyre. U kthin tek veni i tyre dhe bashkë me burrin e saj. I tha burri i saj, ti ja ki qillu ma s'shumti. Edhe pse ata, krejt e refuzun, ama ti ja ki qillu ma s'shumti. Ka thonë, vallahi devet, kurr s'janë kon kështu të mushta me, me qumësht. E as delet, kurr s'janë kon kështu të mushta me qumësht. Ka thonë, kjo është ndonjë mrekulli. Ka thonë, qenka ky foshnje i bekum. Dhe që, me bereqet të madh, Pejgamberi alejhi salatu ve selam, dhe e mbajnë dy vite, ngase është e njohur që dy vite ka nevojë foshnja me i dhanë gji. Kur i ban dy vite, kthejnë te nana e saj, kur i ban dy vite, kthejnë tek nana e saj, te Aminja, dhe i thojnë, neve kemi pa prej këtij djalit Bereqet që s'kena mundësi me ta përshkrujt. Krejt fqinjit na kanë zili. A thu se çka tu ndodh me neve. Si ka mundësi. Saqë ata të cilat kanë nxjerrë devet e tyre dhe delet e tyre në kullotë kanë thonë kshyre ka p'i çon kjo Halimja se qaty shtohet bereqeti. Edhe kanë shku krejt te veni Halimës. Ama kot, ata kanë met prap pa qumsht dhe pa bereqet. Dhe e kanë pa se Halimja ka diçka të veçantë kjo. Kur e kanë kthy te Aminja, nana e saj, i ka thon a na e le edhe disa vite. Ket djal, që të na mese bereqeti. Ka thon jo, s'ka mundsi, ka thon, këtë e kam djal të bereqetshëm, m'duhet mue, derisa ka këmngul shumë, edhe e ka mojt. E kanë mojt deri në, kur i ka bo Pejgamberi a.s. dikun 5 vite. Kur i ka bo 5 vite, alejhi salatu ve selam, ka dal me lujt në shkretinë me djalin tjetër të Halimës, i cili është vlla pi gjinit, për Pejgamberin alejhi salatu ve selam. Dhe kur ka dal me lujt, duke vrapu Pejgamberi alejhi salatu ve selam, kanë ardh dy njerëz, të panjohur me petka të bardha dhe e kanë morrë Pejgamberin alejhi salatu ve selam. Ky djali, vllau prej gjinit është friksue dhe është largue. Ata e kanë morrë Pejgamberin alejhi salatu ve selam e kanë shtri për toke dhe ja kanë ça zemrën. Ja kanë ça gjoksin përgjysë dhe ja kanë nxjerrë zemrën. Hadithi është në Muslim e ka nxjerrë Enes ibn Malik radijallahu anhu nga, nga Pejgamberi alejhi salatu ve selam ngjarjen dhe hadithi është në, në Muslim. Ja kanë ça zemrën pejgame, gjoksin pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe e kanë nxjerr zemrën. Këtë zemër e kanë la në një kofë me uj të pastër. Dhe kjo në disa transmetime tjera ka ardhë Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe ja ka la zemrën pejgamberit alayhi salatu wassalam. A ka kjo argument në Kur'an? Ka. Allahu Xhelle ve Ala ka thanë, elem neshrah leke sadrak. Wa wada'a wa wada'na anka wizrak. A nuk ta kemi ça neve ty gjoksin dhe ta kemi nxjerr tyje të keqën. Ta kemi nxjerr neve tyje të keqën. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam në moshën 5 vjeçare i është ça gjoksi dhe i është nxjerr çdo send i keq. Nga gjoksi i tij alayhi salatu wassalam që ta filloje mesazhin e tij të madh i pastër. I pastër alayhi salatu wassalam dhe ky fmija tjetër mahnitët. Dhe ky shkon te nana e saj dhe i thot e mbytën Muhammedin, e mbytën Muhammedin. Dhe kjo me vrap shkon edhe e thirr burrin e saj El Harithin. E thirr nanën e saj El Harith edhe babin, edhe i thot e mbytën Muhammedin e mbytën Muhamedin. Dhe këta me vrap shkojnë kur e shohin Muhamedin alayhis salatu wassalam në kom. I është i është ndryshu ftyra, është ndryshu ftyra, mirëpo ai sikur mos me pas ndodh kurgjo. I është ça gjoksi alayhis salatu wassalam dhe sikur mos me pas ndodh asgjo. E morin prej frigës dhe thojnë në konsultim mes veti t'ja kthejnë nanës së tij sepse ka mundësi me ndodhë me këta diçka keq e mos t'na mbesë neve faj dhe me vrap shkojnë në meke e ja kthejnë nanës vet dhe nana vet mahnitët thot si ka mundësi ju këmngulshi me majt tash po këmngulni me ma kthye ka thonë s'ka mundësi çka ka ndodhë me, me djalin tem thot e shfrytzum bereqetin faliminderit Nga ana juve ta kthejna. Dhe s'kan dash me i kallxu ça ka ndodhë. Ka thonë jo. Ka thonë ju komngulët me majtë, tash po komngulni me kthy. Ça ka ndodhë? Edhe ja tregojnë rastin. Thot, ju sigurisht, nana e saj, nana Muhammedit a.s. Jo, thot, sigurisht jeni tu friksu për djalin tem, apo? Thot, po. Thot, vallahi, djalit tem s'ka me i ndodhë kurgjo keq. Ka thonë, prej, pse? Ka thonë, djali jem ka lind me një lindje që s'ka lind kërkush si aj. Alayhi salatu wassalam. Si ka lind? Thot kur ka lind djali jem, ka lind dhe durt i ka nxjerr përpara dhe është vendos në tokë dhe ka kshir ka qielli. Ka thënë dhe mua më është paraqit një dritë e madhe deri sa i kam pa palatat e Shamit. Këta e ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe këta e ka shpreh nana e tij alayhi salatu wassalam. Kjo çka argumenton se s'ka mundësi fëmija me dalë në këtë formë, me kshir ka qielli dhe me dalë me durë t'i vendosë në tokë, sikur me ditë çka a tu ba. dhe i është paraqit pallatet e shamit. Kjo është isharet për zgjerimin e shtetit të Muhammedit alejhi salatu ves-selam deri në sham. Deri në sham dhe në sham ka m'u kthye prap krenaria e umetit Muhammedit alejhi salatu ves-selam pasi që ka me ra. Kjo është, kështu e kanë komentu, dijetarët. Pse shami? Sepse në Sham është zhvillu deri atje krenaria e Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe kur ka ra prap ka m'u kthy prej aty ashtu siç zhvillohen ngjarjet dhe me kaderin e Allahut tebareke ve teala do ndodhë ashtu. Dhe ajo e merr. E merr dhe e gzume. Dhe kur e merr pejgamberi alayhi salatu wasalam, shkon me vizitu te dajtë e tij, dajt i ka pas pejgamberi alayhi salam në Sham, në në Medinë, më falni, i ka pas në Medinë dhe e çon Aminja në Medinë, kthehet prej Medinës bashkë me babgjyshin e tij Abdul Muttalibin dhe në rrugë nana e tij ndron jetë. Ndron jetë nana e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pejgamberi alayhi salam përfshihet me një pikllim shumë të madh. Babin nuk e ka pa kurrë, Nana i vdes rrugës dhe pejgamberi a.s. kaplohet me pikllim të madh. Shumë pikllim i madh. Edhe kjo ka prej urtësive të mdhaja për pejgamberin a.s. ku ai a.s. është rrit dhe është zhvillue me vështirësi të mdhaja që e kanë përgadit shpirtnisht dhe mendarisht dhe fizikisht për një mesazh shumë të madh. A.s. dhe vorroset nana e tij me një qytet, me një vend mes Mekës dhe Medinës, i quajtur El Ebua. El Ebua quhet ky vend, ku është vorros nana e tij, Alejhi Salatu e Selam, dhe për këtë vend, pejgamberi Alejhi Salatu e Selam e ka lut Allahun xhel-le ve ala, që të shkojë te nana e tij dhe të kërkojë istigfar për ta, dhe të kërkojë falje për ata mirëpo Allahu xhel-le ve ala nuk ja ka lejue. Ve ma kane lin, ve ma kane lin nebiji vel-ledhine amenu, jestagfiru lil mushrikin. Allahu xhel-le ve ala ka thonë, nuk i takon pejgamberit as atyre të cilët kanë besu, me bo istigfar për mushrikt. Dhe kjo është mesela e prerë dhe nuk ka këta polemik. Mësimet të cilat nxjerren nga kjo ngjarje e madhe, Halimja dhe gjidhonja e pejgamberit alayhi salatu sallam është e para bereqeti i pejgamberit alayhi salatu sallam. I është shtu bereqeti kësaj familjes me të madhe. Me çka? Me pejgamberin alayhi salatu sallam. Andaj njeriu duhet me ditë se pejgamberi alayhi salatu wasalam është i bereqetshëm, i bereqetshëm në fjalët e tina, në veprat e tina. Andaj nuk është mahni dhe nuk është çudi që kur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pshtyje, kanë vrapu sahabët me morë ata, prej bereqetit të madh, alayhi salatu wasalam. Dhe kur ka morë abdes, kanë kqyrë me ja morë ujin pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej bereqetit të madh, alayhi salatu wasalam. Këtë bereqet e ka pas para pejgamberijës, mos folmi pas pejgamberijës alejhi salatu ve selam. Dhe në këtë ngjarje, shfaqet zgjedhja e Allahut tebareke ve teala për pejgamberin alejhi salatu ve selam, ku e ka zgjedh Allahu xhel-le ve ala para pejgamberijës bereqetin dhe shenjat dhe simbolet se ky njeri nuk është si njerëzit tjerë. Ky njeri nuk është si njerëzit tjerë, Po ky ka prej veçorive të veçanta mbi njerëzit. E tjetra është se kjo ngjarje e kanë nxjerr dijetarët një dobi shumë madhështore. Se zhvillimi dhe edukimi i fëmijëve nuk duhet m'u ba në vende të ngushta. Allahu xhalla wa ala ka dash me përgatit pejgamberin alayhi salatu wassalam me shpirt të lartë, me fizik të fuqishme, me trup të fuqishëm. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë rivajete kanë ardh se e ka pas fuqinë e 40 burrave, në rivajete tjera në 400 burrave. Kjo prej ka prej sebejbeve çka Allahu xhalla wa ala e ka mundësue. E para është rrit 5 vitet e para në shkretinë. Pastaj qysh kena me e përmend, është kanë bari i deleve, bari i deleve, çoban. Dhe kjo ja ka mundësu pejgamberit alejhi salatu ve selam me pas personalitet të lartë, fizikisht, shpirtërisht edhe menden e ka pas të zhvillume shumë alejhi salatu ve selam dhe gjuhën e zhvillume shumë dhe mëshirën e zhvillume shumë dhembshurien e madhe, emocionin e madh, alejhi salatu ve selam. Andaj Allahu xhel-le ve ala i ka thanë, La'allaka bakhi'un nafsa alla yakunu mu'minin. Ti ki me shkatrru vetveten, ki me shkatrru vetveten pse s'bahen ata besimtar. Kjo prej ka i erdhi alayhi salatu wassalam. Pse ai me shkatrru vetveten pse tjerët s'bahen besimtar? Kjo prej mëshirës dhe dhembshurisë së madhe që e ka pas për njerëzit. E ka kuptue realitetin e të vërtetës dhe ka dash të gjithë njerëzit t'i përfshijë kjo e vërtetë. E kjo qysh ka ndodh, ku Allahu xhel-le ve ala e ka mundësu me u rrit shkretinë, në hapësirë, në natyrë. Andaj dijetarët kanë thanë, se njeriu nëse don fëmijën e tij me bo të gjallë, duhet me lëshue. Me lëshue jashtë me, me, me u, m'u zhvillue. Jo me majt mrena. Andaj në disa studime çka i ka bo Muhammed Kutbi, Allahu e mëshiroftë, vëllai i Sejid Kutbit, ka thanë, nëse don me vërtetue të kundërtën e ksajna, shikoji evropianët. Ata të cilët jetojnë në hapësira të ngushta, jetojnë 20 vite fëmiju rritet dhe zhvillohet në një banesë dhe dy dhoma, çka bëhet prej atij fëmije, kurgjo hiç? Ai kurgjo nuk di. As inteligjencën nuk e ka të zhvillume, inteligjenca e tij arrin me, me i lujt disa loja, kurgjo ma, ma tepër. As ka ambicie, as kurgjo. Dhe normal se ata e e synojnë atë popull qysh të dojnë ata, sepse s'ka inteligjencë te ata, s'ka ambicie te ata, s'ka vullnet të lartë, pse? Sepse jetojnë në hapësira të ngushta. E njeriu çka duhet me bo me familjen e tij, me lëshu në hapsirë, me lanë vetë mu zhvillue, normal ti me pas një kontroll mbi ta, mirëpo me lanë ata mu zhvillue vetë, sikur Pejgamberi alejhi salatu ue selam dhe kjo është dobi të cilën e kanë përmen dijetarët, se njeriu nëse jeton në hapsirë, në natyrë, fillon me u zhvillue mendja e tij, shpirti i tij, emocioni i tij, gjuha e tij, e kështu me radhë. Andaj, Ebu Bekri, radijallahu anhu ue erda, i ka thonë, ja Rasul Allah, ti e flet gjuhën arabe ma s'mirti prej neve. Si ka mundësi? Ka thonë, si ka mundësi mos me fol une gjuhën ma s'mirti prej juve, kur nja, unë jam prej kurejshve, dhe kurejshët e kanë pas prej krenarisë me folë gjuhën arabe, dhe e dyta, unë jam rritë tek Halimja, e cila ka qenë prej fisit Saadit, jam rritë te Halimja, pra ajo më ka lon mue me jetu në natyrë, të pastër. Kjo ka qenë prej dobive, të cilat i kanë nxjerrë dijetarët, se pse Pejgamberi alejhi salatu ue selam është rritë në natyrë të, të pastër. Prej Dobive të kësaj ngjarje është se çamja e gjoksit të Pejgamberit alejhi salatu ue selam dhe pastrimi i gjoksit të Pejgamberit alejhi salatu ue selam argumenton se ky personalitet i lartë është përgadit prej fëmijërisë së tij për mos me lujt, mos me bo hajgare, mos me u zbavit dhe mos me morr këtë jetë për hajgare. Andaj Pejgamberi alejhi salatu ue selam asnjëherë veshi i tij s'ka ndëgju muzikë, asnjëherë veshi i tij s'ka lujt, Asnjëherë gjuha e tij s'ka folë batil, dhe asnjëherë ky personalitet nuk e ka adhuru dikan tjetër përveç Allahut xhel-le ue ala. Andaj Pejgamberi alejhi selam ka thonë, kurrë nuk jam përzie në adhurimin e Latit dhe Uzës, që mos mendojë dikush se para pejgamberisë une kam pas përzierje me mushrikë, jo. Edhe është një transmitim të qat, i cili transmitohet nga Historianët se Pejgamberi alejhi salatu ue selam ka thanë vetëm dy herë kam dash me u përzie me xhahilat, vetëm dy herë. Edhe ia kam lanë një shokut tim me m'i rujt delët. Dhe kum shku natën në Mekë dhe i kum pa ata një në një aheng të dasmës dhe kum dash me i dëgju ata çka po bajnë dhe më ka kop gjumi derisa më ka, jam çu n'mëngjes. Kështu e kum ba dhe një natë tjetër. Mirëpo Ibn Kethiri, Allahu e mëshiroftë, në Bidaje ve Nihaje, thotë në këtë transmitim duhet me hulumtu shumë. Pse? Pejgamberi alejhi selam s'ka dëgju asnjëherë, haram. Se ky rivajet ban me u kuptu sikur Pejgamberi alejhi selam ka dash pak me i kshyrë shka bojnë xhahilat dhe ka pas dëshirë me, me bo sikur ata. Jo, assesi. Alejhi salatu ue selam, i është ça gjoksi, i është pastru gjoksi, elem neshrah leke sadrak, ta kemi ça, ta kemi pastru ti gjoksin. Dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam është përgadit prej fëmërisë së tij me majt këtë personalitet, këtë ambicie dhe këtë vullnet të lartë dhe me këta ka arrit alayhi salatu wasalam me udhëzue njerëzit me lejen Allahu tebareke we teala. Pas vdekjes së nanës së tij e ka marrë në Hamza, Abasi, Zubejri, nuk kanë guxue prej Abdul Muttalibit m'u ungj te një shilte që e ka pas të veçant Abdul Muttalibi. S'kanë guxue në Meke. Kush ka guxue? Pejgamberi a.s. Ka thonë ju s'guxoni m'u ul n'këtë shilte. Këtë shilte e ka pas për m'u veçu prej krejt Arabve, Abdul Muttalibit, që ka qenë zotriu i tyre. Ka thonë n'këtë shilte ungjet veç Muhamedi. I ka thonë e pse? Ky asht ma i vogël, ne na të mdhoj, pse ky m'u ul, ka thonë se unë te ky shoh diçka shumë të madhe, ka mu bo ky i madh. Dhe është bo i madh, alejhi salatu ve selam. është bo i madhë, ale i salatu e selam. Pas vdekjes Abdul Muttalibit, Abdul Muttalibi e porosit Ebu Talibin. Ebu Talibin, djalin tjetër të tij, babën e Aliut, radhi Allahu anhu ve erda, e porosit, merre ti Muhammedin a.s. në kujdesin tand, dhe ruje mirë, Muhammedin a.s. ka thonë ruje ma mirë se fmijt e tu, se ky ka thanë ma i madh se krejt, ky është ma i madh se krejt, dhe shikone, dijetarët e kanë përmend, kshyre çfarë respekti ka kriju Allahu te gjoksat e Arabëve dhe babgjyshit dhe mixhallarëve të tij, para se me kan pejgamber. S'ka qenë pejgamber, as që e kanë ditë që ka me kan pejgamber. Mirëpo po Allahu xhel-le ve ala ka krijue madhërim në gjoksat e tyne. Sikur që te të gjithë njerëzit ka madhërim për pejgamberin alejhi salatu selam. Si? është interesant, se dijetarët kanë thonë, Muhammedin e respektojnë të gjithë njerëzit, besimtarë dhe pabesimtarë. Si ka mundësi? Besimtarët dihet që e respektojnë, me pasim dhe respekt dhe nderim dhe lavdrim me kështu me radhë. Po pabesimtarët frigën e madhe që e kanë për pejgamberin alayhis salam. Shumë i frikësohen rrugës së tij, metodologjisë së tij,, shumë i frikësohen. Dhe kjo aludon çka? Se ata e shohin si njeri të madh këta. Muhamedin alayhis salatu wassalam. Wa rafa'na laka dhikrak, thot Allahu tebareke ve teala, ta ke, ta kemi ngrit tye nderin lart. Njëna prej ngritjes së nderit qysh është kjo e para. Arabët e kanë respektu krejt. Krejt arabët e kanë respektu pejgamberin alayhis salam. Pa u kon pejgamber. E dyta nuk ka pllam të tokës që nuk dëgjohet eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. dëshmojnë se nuk se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Këtë dunjajen. Pa marrë parasysh a ju vjen mirë a s'ju vjen mirë, ata e dëgjojnë. Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut. Tebareke ve teala. Kta e ka e ka madhrue pejgamberin alejhi selam kështu Allahu xhel-le ue ala. Andaj njeriu kur e lexon historinë e pejgamberit e kupton se kush është ky njeri. Andaj na në fillim të ligjëratave atje e përmendëm pse me mësu historien? Na jena obligu me dash ma s'shumti pejgamberin alejhi salatu ue selam. Jena urdhnu me pasu në çdo të vogël dhe të madhe. E si arrihet kjo? S'ka mundësi m'u arrit, përveç nëse njoftomi në detaje me, pejg, me historinë e pejgamberit alejhi salatu ue selam. Andaj, pas vdekjes së Abdul Mutalibit, e merr Ebu Talibi në mbrojtje dhe kujdes. Ebu Talibi ka qenë i varfër, fukara, s'ka pas pare, ka qenë domethënë në një jetë të vobekt mirëpo pejgamberi alejhi selam prej mëshirës së tij të madhe dhe inteligjencës dhe ndërgjegjës së lartë i ka thënë Ebu Talibit unë të ndihmoj unë të ndihmoj ty me rujt familjen tane dhe dhe mu e bashkë dhe i ka thënë lemi mu delet unë i ruj delet ka thënë edhe caktomi prej deleve të Mekës të njerëzve të Mekës unë i ruj alejhi salatu ue selam. Këtë kërkesë nuk i ka ardhë rastësisht, po kjo ka qenë kader nga ana e Allahu xhel-le ue ala, që pejgamberi alejhi selam me qenë çoban, me qenë bari i deleve, sepse ka pas urtësi të mëdha në në ruajtjen e deleve, qysh kena me përmend prej dobive të të ruajtjes së deleve. Andaj pejgamberi alejhi selam i ka marrë ruajtjen e deleve për me ndihmu axhës së tij dhe Këta Allahu xhel-le ue ala e ka bo prej kaderit të tij. E para prej dobive të ruajtjes së deleve se në ruajtjen e deleve fitohet sabri. Njeriu i cili i run delet dhe kujdeset për delet duhet me u çu n'mëngjes herët dhe duhet m'u kthy te shpia natën. Dhe kjo kërkon kjo periudhë sabër të madh. Dhe delet shkapërderdhen dhe shëtitin dhe njeriu duhet me qenë i kujdesshëm mos t'i hikin dhe kjo çka e ka bo pejgamberi alejhi selam me përfitu prej kësajna e para e ka marrë për detyrë me u kujdes për njerëzit, për gjithë njerëzit. Dhe ata shkapërderdhen, pejgamberi alejhi selam mundohet m'i mbledhë me një vend. Qysh ka thonë pejgamberi alejhi selam, unë jam sikur shembulli i njeriut para zjarrit. Dhe ju jeni sikur mizat. Dhe unë mundona m'i largu prej zjarrit dhe ju afroni afër zjarrit. Kështu është shembulli jem dhe shembulli i juve. E këtë kët nder të madh dhe këtë cilësi të madhe ka e ka fitu me ruajtjen e deleve. Me ruajtjen e deleve. Dhe e dyta është modestia. Dijetarët kanë thanë, njeriu i cili run delet, ka modesti, sepse shikimi i tij fokusohet teposhtë dhe jo tërma. E kundërta e atij i cili run deve dhe kuaj. Ai i cili ka kuaj, shikimi i tij është tërma dhe gjoksi i tij tërma. Ndërsa ai i cili run dele, shikimi i tij përqendrohet teposhtë. Dhe Pejgamberin a.s. kur e kanë cilësue, Tirmidhiu dhe Ebu Davudi, kur i kanë shënue cilësitë e Pejgamberit a.s., ka thanë, Pejgamberi a.s. ka kshir gjithmonë teposhtë. Dhe ka qenë i turprushëm shumë, dhe i marrushëm shumë. Saqë kanë thanë, ka qenë i turpshëm, sikur nusja e re kur hi dhandër. Paramendone turpin e Pejgamberit a.s. Dhe është skuq shumë Pejgamberi a.s. Kur është taku me njerëz panjofshëm, është skuq shumë prej, prej turpit të madh që e ka pas a.s. Dhe këtë këta e ka fitue para pejgamberisë. duke qenë njeri modest, duke qenë njeri i i thjeshtë dhe nuk ka pas kibër alayhi salatu wasalam as sa grimca e atomit. Andaj dijetarët kanë thanë Allahu xhelle ue ala e ka bo pejgamberin a.s. për me qenë kujdestar dhe ruajtës i deleve për me fitu këto cilësi. Ngase Pejgamberi a.s. në hadithin që ka nxjerr Muslimi, ka thanë nuk ka mundësi m'u fut në xhennet Kibri është dy llojsh, me definicion të Pejgamberit, alejhi salatu ue selam, Batarul Hak, me refuzu të vërtetën, kjo e para, gjysma e parë, gjysma e dytë, gamtun nas, m'i nënçmu njerëzit, m'i nënçmu njerëzit, andaj Allahu tebareke ue teala, e ka bo Pejgamberin a.s. bari të deleve, për me fitu modestinë, dhe Pejgamberi a.s. nuk i ka nënçmue njerëzit, asnjëherë, në jetën e tina. Prej dobive të ruajtjes së deleve është trimëria. Ai i cili run delet, ekspozohet para rrezikut, se delet nuk ruhen në qytet, por ruhen nëpër vende malore, e kështu me radhë, dhe njeriu duhet me kon i guximshëm, mos m'u friksue prej rreziqeve çka i paraqiten prej ujqve të ndryshëm e kështu me radhë, andaj Pejgamberi a.s. e ka fitu këtu guximin. Andaj e përshkrun Aliu radhiyallahu an pejgamberi alayhi salatu wasalam idha shteddet el harbu kur u flakrojke lufta të gjithë tërheqeshemi pas vetëm pejgamberi a.s. rrike i pari dhe thoke unë jam i dërguari i Allahut xhelle ue ala Muhamedi i biri i Abdullahit dhe nuk nuk u tërheqke për mas pse guximin e madh Po jo, Allahu xhelle ue ala ka dash me mësu Pejgamberin a.s. me punu prej dorës së tij. Andaj Allahu tebareke ue teala, ia ka bo me hangër ushqimin prej dorës së tina. Nuk ka marrë prej dikujt naj para, alejhi salatu ue selam. Edhe kur i ka lon delet, alejhi salatu ue selam ka kalu në tregti. Ka kalue në tregti para se me u martu me Hadixhen, radijallahu anha ue ardaha. Pra Pejgamberi a.s., asnjëherë në jetën e tij, s'ka hangër, hazër. Nuk ka është ushqim ga, gatshëm. Në kokërr të shpinës, jo. Andaj pejgamberi a.s. ka thënë, dora e cila jep, është ma e mirë se dora e cila merr. Dhe furnizimi ma i mirë është ai i cili bëhet prej djersës së njeriut. Andaj, kjo është prej dobive se ai i cili thërret në rrugë të Allahut tebareke ve teala, e i pari është pejgamberi a.s. ka pas nevojë me, me u furnizu me këta. Mos me pas nevojë për, për furnizime dhe për rrogat e njerëzve. Pse? Kur njeriu është i vartë prej njerëzve, sidomos në kohët e sotshme prej tagutave të ndryshëm, prej tiranave të ndryshëm, kjo bëhet pengesë me thonë të vërtetën, sepse ata të pengojnë, përndryshe ta tërheqim rrogën, e bëhet vartë, s'ka mundësi me thonë të vërtetën. E kur njeriu i ka disi si ushqehet me Dorën e tij dhe është i mjaftueshëm me pak, atëherë i mundësohet me thon të vërtetën andaj Allahu tebareke ve teala e ka përmend këta në librin e tina wa ya qaumi la as'alukum alayhi malan pejgamberët ju ka thon dhe pejgamberi a.s. ju ka thon popullit të tij ya qaumi la as'alukum alayhi malan o populli jem unë për thirrën çka e baj nuk kërkoj pare nuk kërkoj pare in ajriya illa ala allah shpërblimin e marr prej Allahut Unë shpërblimin e marr prej Allahut. E si realizohet kjo? Kjo realizohet duke një, duke qenë njeriu i zellshëm dhe i kujdesshëm që me fitue rriskun me djersën e tina. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi." S'ka hangër ndonjë rob haje, ushqim, asnjëherë ma të mirë se sa ajo çka e han prej dorës së tina. Prej dorës së tina, sepse kjo njeriut i jep pavarësi Dhe s'ka ma mirë se pavarësia dhe krenaria dhe me qenë njeriu me kokën lart dhe me thonë mendimin çka e mendon dhe mos me i ardhë mendimet e gatshme me ju servu hazër dhe ai vetëm i formulon dhe i zbukuron. Po kur njeriu e ka pavarësien e thotë edhe mendimin ashtu siç e mendon. Pastaj kanë përmend dijetarët se Ebu Talibi e ka morrë pejgamberin A.S. për tregti në Sham. Dhe rrugës për në Sham, para se me mrri në Sham, e kanë pa një shtëpi, një sinagogë, ku ka qenë një prift i cili ka bo adhurim. E ka pas emnin Buhajra. Buhajra ka qenë krishter, prej atyre të cilët kanë lexue Inxhilin. Dhe ky njeri s'ka dalë fare prej shtëpisë ku ka bo adhurim, fare. Mirë po Allahu xhelle ue ala e cakton që ki me dalë dhe me prit Ebu Talibin bashkë me pejgamberin alejhi salatu ue selam, duke qenë ki i vogël, 12 apo 13 vjeçar varësisht nga ndryshimi i rivajeteve. Dhe del jashtë. Dhe i thotë ku është caku juve, ku doni me shkue? Ka thonë në Sham, të bajmi tregti. Ka thënë kush jeni ju? Ka thanë Ebu Talibi. Ka thanë kush është baba i këtij djaloshit? Ka thanë unë. Ka thanë rrejte. Ka thanë pse rrejta? Ka thanë është e pamundshme ky djaloshi me pas babën gjallë. Ka thanë si ka mundsi? Ka thënë shikoja shpinën e tina. Ka thonë në shpinën e ka e simbolin se është pejgamer i njerëzimit. Ka thonë, çka je duke fol? Ka thonë, trego drejtë, a je baba i këtij djalit? Ka thonë, jo, mixha i tina. Ka thonë, tash e fole të vërtetën. Ka thonë, mos shkoni në Sham. Se në Sham, romakët janë duke e diskutue se janë çastet e lindjes së njeriut i cili ka me pushtu gjithë dynjanë. Ka thonë, dhe janë në kërkim të vrasjes së këtij djalit. Ka thonë, çka ka, çka ka ajo me neve? Ka thonë, ai djali është ky. Ai djali është ky. Ka thonë, si e vërejte? Ka thonë, kur ju erdhët, pas juve, çka pat prej gurzive dhe prej pemëve, të gjitha ranë sexhde. Dhe nuk binë sexhde përveç për një pejgamerit të Allahut xhelle ue ala. dhe i urdhon dy shërbëtorë Ebu Talibi dhe e kthejnë pejgamerin alejhi salatu ue selam në Meke. Kjo ka qenë prej ruajtjes së Allahut tebareke ue teala ndaj pejgamerit të tina. Ndaj pejgamerit të tina. Në disa transmetime tjera, disa ushtarë të romakëve prej Shamit kanë dalë në kërkim. Kanë dalë në kërkim dhe janë takue me pejgamerin dhe i kanë thonë këtij priftit jena duke kërkue njerin i cili e rrënon Perandorinë tonë. Ka thonë, kush është ai? Ka thonë pejgamberi i Allahut. Ka thonë hala s'ka dalë ai. Ai ka qenë aty prezent. Ka thonë kthanu, s'ka këtu njeri. Ka thonë unë jam këtu veç. Dhe e ka shpëtue pejgamberin alejhi salatu ue selam. Kjo ka qenë prej mrekullive të cilat e kanë përmend dijetarët Kurejsh me fisin Kenana bashkë kanë luftue kundër një fisi tjetër i cili është qujt Hawazin. Hawazin kanë pas një ndeshje të madhe. Një ndeshje të madhe i cili fisi Kurejsh e ka vra një, një njeri nga fisi Hawazin dhe ka, ka shpërthi lufta. Na përmendëm se arabë janë, kanë kall lufta për, për shkaqe ma të ulta. Për shkaqe banale, kanë kanë n'lufta me vite, sikur fisi Eusit dhe Hazrexhit kanë luftu me vite për kalin i cili ja ka shkue fisit tjetër. I kanë shti në gara, njoni ka fitu normal dhe kanë kanë me, me lufta me vite. Pasi ka ndodh kjo, kjo luftë dhe është ashpërsu lufta, është qujtë lufta Harbul Fixhar. Fixhar është lufta e mëkatit. Pse lufta e mëkatit? Sepse kjo luftë ka ndodh në muajt e shenjtë. Dhe arabët e kanë pas haram me luftu në muajt e shenjtë. E kanë pas haram me luftu në muajt e shenjtë dhe e kanë qujtë këtë luftë lufta e mëkatit. Pse? Sepse e kanë ditë se kanë ba mëkat në këtë luftë. Mirë, çka ndodh? Pajtohen me ndalë këtë luftë. Pajtohen me ndalë këtë luftë. Në një ditë prej ditëve, pas luftës, së luftës Fixhar, luftës së mëkatit, vjen një njeri nga Jemeni, nga fisi Zebid. Fis Zebid, kështu ka ardh nëpër rivajete. Dhe ja shet një mall As ibn Uail, babës së Amr ibn Asit, babës së Amr ibn Asit, i cili u qujt As ibn Uail. Dhe ja shet këtina një mall. Dhe Asi ka qenë prej kryetarëve të të Mekës. Ja ka morr mallin dhe ka thënë, "Hec, hupu tash prej këtu." Dhe s'ja ka dhon paret. Dhe ky ka bërtit. Ka thënë, "Unë erdha prej Jemenit me bo tregti dhe ti ma merr mallin dhe s'ma jep paren, s'ka mundësi, ka thënë, "Kjo është zullum." Dhe ka bërtit dhe ka shku te te fiset e mëdha s'e kanë marr parasysh. Ka shkue ka pagujt një, një poet. Ka thonë, dil dhe ban thirrje, se në Meke bahet zullum. Bahet zullum i madh, e kum shit mallin dhe s'ma ka dhanë paren. Dhe ka shkue te Zubejri. Te Zubejri, djali i Abdul Muttalibit. Dhe ka thonë, kështu kështu. Ka thonë, në Meke bahet zullum. Shitet malli dhe nuk ipet parja, ka thonë, kjo s'ka mundësi. edhe i fton gjithë kryetarët e Mekës dhe thotë patjetër me e bo një marrëveshje edhe kjo marrëveshje është vendos në shtëpinë e Abdullah ibn Xhedanit dhe është qujt marrëveshja e dinjitetit ha, e, Hilful Fudul marrëveshja e dinjitetit çka është vendos në këtë marrëveshje Pse e po e përmendi këtë marrëveshje? Këtë marrëveshje e ka lavdru Pejgamberi a.s. Hilful fudul, marrëveshja e mirësisë, e dinjitetit. Në këtë marrëveshje është vendos që çdokujna i cili i bahet zullum në Meke me ju dalë në ndihmë, pa marrë parasysh është mekali, apo është mysafir në Meke. Andaj, e kanë përmend dijetarët këta se kjo ka ndodhë para ardhjes së pejgamberisë së pejgamberit alayhi salatu vesselam. Ajo çka është me rëndësi, pejgamberi ka prezentu në këtë marrëveshje. Ka prezentu në këtë marrëveshje dhe ka thanë ma e mira marrëveshje e cila ka ndodh te arabët është marrëveshja El Fudul, marrëveshja e dinjitetit. Pse? Sepse janë vendos shkelja e zullumit dhe ngritja e drejtës së njeriut. Madje në disa rivajete, rivajetet kanë polemikë në saktësinë e tina, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, wa leu duitu fil islami le exhebtu. Sikur të thirrem në këtë marrëveshje edhe në islam, isha përgjigj. Pse, ka thonë dijetarët të cilët kan, e kanë saktësue këtë rivajet, ka thonë sepse këtu janë vendos shkelja e zullumit, shkelja e padrejtësisë dhe ngritja e të drejtës së njeriut. Dhe kjo llogaritet prej virtyteve të arabëve. Në mes zullumit ka dal një një dritë e vogël çka e ka bo pejgamberin alayhi salatu vesselam me qenë i denjë me bo davet në kët rreth. Pastaj prej ngjarjeve që e kanë përmendë dijetarët Tregtinë nuk e ka bo vet, po ja ka dhanë paret njerëzve dhe ata kanë bo tregti dhe ja kanë kthy kapitalin Hadixhes bashkë me fitimin dhe i ka dhanë atyre pagat që e kanë meritue. Ka ndëgju për Muhammedin, alayhi salatu wassalam, për besnikërinë për urtësinë, për personalitetin e mirë të pejgamberit alayhi salatu vesselam, dhe ka kërku dikush me njoftu me këtë me këtë njeri. Dhe e ka njoftu me pejgamberin alayhi salatu vesselam, një shoqe e cila qujt Nefise. Dhe është taku me pejgamberin alayhi salatu vesselam. Ka thonë a pranon me ba tregti për mue? Ka thonë po pranoj. Dhe e ka marrë disa pare prej, penga, prej Hadixhes dhe ka shku në Sham ka ba tregti. Me vete e ka marrë një shërbtor të cilën ja ka dhanë Hadixha, i cili e ka pas emrin Mejsara. Mejsara ka qenë i vogël, voglush, e ka marrë pejgamberi a.s. me veti. Ki voglush e ka përcjell pejgamberin a.s. me, me zell. Çka ban ki njeri? Dhe ka pa prej këtina çudira, mahni, se çfarë njeri është ki. Dhe vazhdimisht i ka tregue Hadixhes, se çfarë njeri është. Derisa në shpirtin e Hadixhes është vendosë dashuri për pejgamberin a.s. Vesselam. Dhe një ditë prej ditëve, duke fol me shoqen e saj, Nefisen, ka thonë, i ka thonë Nefises, mue po më vijnë shumë msitë për m'u martue. Ka thonë, unë nuk jam e interesume për m'u martue. Ka thonë, përveç me një djalë. Ka thonë, cili është aj? Ka thonë, Muhamedi, ki çka ban tregti për mue. Dëshiroj m'u martu me këta. Ka thonë, çka me bo? Ka thonë, ja paraqiti une. Dhe ja ka paraqit Pejgamberit alejhi salatu ue selam, Hadixhja ka pas nder të madh, tek arabët. Dhe ka qenë e njohur për nder dhe fisnikri e kshtu me radhë. Ja ka paraqit Pejgamberit alejhi salatu ue selam dhe ka pranue. Pejgamberi alejhi selam ka thonë, të këshillona vetëm me axhallarët e mi. Shikone, Pejgamberi alejhi selam gjithmonë e ka përdor këshillën. E ka përdor konsultimin. është konsultu, me ata që i ka, i ka mendu njerëz të, të dijes dhe të përvojës. Ka thonë, pranoj, vetëm të këshillona me axhallart. Dhe është këshillue me Hamzën dhe Abbasin, dhe Abbasi ka thonë, martoje menjëherë, me Hadixhen, sepse është grue e ndershme. dhe është martu Pejgamberi alejhi salatu ue selam me Hadixhen dhe ja ka dhanë mehr 20 deve të të reja. 20 deve ja ka dhanë Pejgamberi alejhi salatu ue selam Hadixhes dhe është martue me Hadixhen në moshën 25 vjeçare dhe Hadixhja ka qenë në moshën 40 vjeçare. 40 vjeçare. Pejgamberi alejhi salatu ue selam I ka pas gjashtë fmi me këtë grue, Hadixhen radijallahu anha ue erdaha. Gjithashtu Pejgamberi alejhi selam Hadixhen e ka përgëzu me xhennet, radijallahu anha ue erdaha. Ka lind Kasim, i pari, El Kasim, djali i parë i Pejgamberit alejhi salatu ue selam, dhe me këtë nofkë titullohet Pejgamberi alejhi salatu ue selam, Ebul Kasim. Ebul Kasim është Pejgamberi alejhi salatu ue selam, dhe ky djalë i ka vdek pasi i ka plotësue një vjet. Djali tjetër e ka pas emrin Abdullah dhe ky ka vdek menjëherë. Abdullahi pas lindjes ka vdek menjëherë dhe është qujt me emrin e Tahir edhe Tajib. Kështu e ka titullu. Arabët, andaj kush lexon historinë apo zinxhirët e haditheve, e shef atë një grumbull të madh të emrave për një njeri. Pse? Arabët e kanë pas prej traditës me qujt njeri me shumë emra. Me shumë emra. Pse për me për optimizëm, për optimizëm. Andaj e ka qujt për shembull Luan, Shpatë, i fuqishëm, guximtar e kështu me radhë. Dhe ti mendon se janë katër a pesë veta, ai një njeri është. Andaj është një njeri. Andaj dietarët e hadithit kur e kushtëzojnë mësimin e hadithit thonë patjetër është me i ditë kejt emrat e një njerit. Pse? Se kur ta lexosh mos mendo se janë 3-4 veta, po ai një njeri, po ka shumë emra. Andaj ka qenë traditë e arabëve me ja vnue fëmijëve të tyre shumë emra. Andaj Pejgamberi alejhi selam e ka qujt Abdullah, Tahir, Tajib e kështu me radhë. Pastaj ka pas katër vajza, të gjitha kanë qenë muslimane dhe kanë pranu Islamin, Zejnebi, Rukia, Ummu Kulthum edhe Fatimia radijallahu anhunne ue erdahunne. Këto kanë qenë vajzat e pejgamberit sallallahu alejhi ue selem dhe janë martue pas pastaj. Këta e kanë përmen dijetartë prej nderit të kësaj ngjarje. Pengameri alejhi selam 25 vjet s'është martue. 25 vjet s'është martue. Asnjëherë nuk ka shiku në vajzë të hujë. Alejhi salatu ue selam. Pa qenë pengamer. S'ka shiku në vajzë të hujë kurrë. Argument se s'ka shiku në vajzë të hujë kurrë. Kur i është ofrue m'u martu me Hadixhën. S'e ka shikue bukurien. Aspak. Kur i ka bo 65 vjet, ka ndru jetë. Dhe pengameri alejhi selam e ka kalu 50-shin. E ka kalue 50-shin. E ku është kjo me lakmien pas epsheve? A, a nuk është kjo kulmi i nderit? A, a nuk është kjo kulmi i lartësijës së personalitetit të një njerit? I cili nuk shikon fare në bukuritë e kësaj bote? martohet me një vajzë, me një grue 40 vjeçare dhe deri ajo sa plotëson 65, dikun 15 vite, jeton vetëm me ata. Dhe pas 50 e diçka vite martohet me Aishën. Çfarë objekt epshi dhe e kanë me mundet me, me pas këtu? Aspak. Andaj alejhi salatu was salam ka qenë personaliteti më i lartë dhe nuk ka mundësi askush prej armiqve me godit në nderin dhe në fisnikërien dhe dinjitetin e pengamerit alejhi salatu was salam dhe kjo është ajo për të cilën historiantë e kanë cekë si dobi prej kësaj ngjarje dhe e ceki edhe fundin e kësajna para se me u fillue në hyrjen e pengamerijës alejhi salatu was salam kur në vitin e 40 alejhi salatu selam fillon lulëzimi dhe ndriçimi i pengamerisë së tina, para kësaj ka ndodhë një ngjarje, ku pengameri alejhi selam ka morrë pjesë në ndërtimin apo rindërtimin e qabës. Qabja është ndërtu së pari herë nga Ibrahimi, alejhi salatu selam bashkë me birin e tij Ismailin. Mirëpo, kur ka fillu m'u dobsue qabja, arabët kanë dashë me rindërtue, mirëpo janë friksue, Janë friksu se qabja është e paprekshme dhe s'guxon kurkush me prek atë. Dhe nijetin e kanë pasë mirë, ta ndërtojnë, se kanë fillu me ra gurzit. Ibrahimi e ka ndërtu me gurzi, guri par, pas guri dhe e ka ndërtue. S'ka pas ndonjë ndërtim të fuqishëm. Dhe arabët kanë thonë ta rindërtojna. Mirëpo janë friksue. Ça kanë bo? E kanë fut një njeri, Halid, El Uelid ibn Mugira, dhe ka thonë, unë jam ai i cili e filloj. E bëjna një provë, një test. Çfarë testi? Ka thonë shkoj i hedhi nja 4-5 gurzi edhe bij me flet. Nëse s'më ndodh kurgjo, dije se Allahu është tu na dhonë leje për këtë mesele. Shikone se kanë madhru qabën e Allahut tebareke ue teala. Si mos të m'ndodhë kurgjo, e vazhdojna. Dhe i ka hedhë 4-5 gurzi dhe kanë fletë. Dhe s'i ka ndodhë kurgja, kur janë çu mëngjes, e kanë pa Walidin, kurgja s'ka, ka thënë vazhdoni. Derisa ja kanë hekë krejt gurëzit Qabes, dhe i kanë lënë vetëm temelet e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, dhe në këtë punë, ka morë pjesë Abasi, mixha i pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe kur kanë mrije te guri i zi Kush me vendos gurin e zi dhe e cila vlen me përmend këtu, Ibrahimi e ka ndërtuar parafërsisht Qaben 6 metra e gjys. 6 metra e gjys. Sot është e ndërtume dikun 13 metra e gjys Qabja e Allahut tebareke ue teala dikun dyfish është shtuar nga ajo të cilën e ka ndërtue Ibrahimi alayhi salatu wasalam kur kanë mrit te guri i zi janë nis grindja kush me vendos gurin e zi me fitu sevapin me fitu sevapin te Allahu xhelle ue ala dhe kanë thon s'ka mundsi kurkush me vendos gurin asnjani ka fillu grindja e madhe ka thon qysh me ba e njani prej tyre ka thon nesër mëngjes kush kanë e shof naj pari te Qabja qaj e vendos Dhe nesër mëngjes janë çu kur e kanë pa pejgamberin alayhis salam i pari. Dhe kanë bërtit el eminu el emin. Ka thon besniku, besniku është i pari. Edhe kanë shkuar te pejgamberi s.a.s. i kanë thon ja Muhammed ti zgjidhe problemin. Ti zgjidhe problemin. Pejgamberi s.a.s. ka thon shikone modestien dhe thjeshtësien dhe dhembshurinë e pejgamberit s.a.s. Ka thon unë e kam një ide të gjithë me mor pjesë. Ka thon gurin e zi e vendosna në një copë të pëlhurës në një copë Dhe ka thënë, gurin e vendosna në mes dhe të gjithë së bashku e kapna këtë copën e pëlhurës. Dhe ka thënë, kështu të gjithë jena duke e ngrit gurin e zi. Ka thënë, ndërsa kur t'vejna te pjesa me vendos, ka thënë atëher e vendosi une. A jeni dakord? Dakord. Dhe të gjithë e kanë ngrejt, dhe kur ka mri te guri i zi, e ka vendos pejgamberi a.s. dhe kështu janë knaqë të gjithë. Janë knaqë me zgjidhjen e pejgamberit a.s. Dhe në këtë ngjarje dijetart kanë përmen se Allahu xhelle ue ala edhe para pejgamberisë ja ka mundsu pejgamberit alayhi salatu wasalam me me qenë pjesëmarrës dhe ai i cili me dorën e tij ka punuar në ndërtimin e Qabes. Kjo domethënë është disa prej ngjarjeve të cilat i kanë përmen dijetart prej lindjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam deri në para pejgamberisë, deri në moshën 40 vjeçare. Pse 40 vjet janë shënu pejgamberit s.a.s. ngjarje ma pak se sa 23, është e njohur se 40 vjet nuk e ka ditë kurkush se ka me qen pejgamber dhe nuk janë marr me shënimin e historisë së tij. Andaj edhe ka polemik të madhe kur ka lind, data e lindjes e kështu me radhë, viti i lindjes. Pse? Sepse nuk e kanë ditë se ka me qen Pejgamber, andaj këto ngjarje që i përmendja janë prej ngjarjeve më të vërteta, të cilat kanë ndodh para pejgamberisë së pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe deri në vitin 40 lusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle ve ala të na e mundësojë me mësu historinë e pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe të na mundësojë me pasue dhe me ndjek alayhi salatu vesselam në çdo hap të jetës tonë dhe të na mundësojë me u takue me Muhammedin alayhi salatu vesselam në xhenetin e Allahut te bareke ve teala